Hvordan skal vi gjøre det? Det å lage en forsamlingsplan, eh, visjon og verdier og Ja. Så vi fortsatte den jobben. Eh, og skrev side opp og side ned med teologi og misjonsstrategi. Og etter hvert så blir det jo noen sider. Og så skjønte vi at det er svært få som kommer til å lese dette her. Og enda færre kommer til å skjønne hva vi prøver å si. Eh, så vi leter etter litt andre uttrykk enn masse ord. Ehm, og jeg har tegna, og noe av det som kommer her, eh, har da spor tilbake til, til eh, tida i Sula frikirke, der vi prøvde å illustrere og vise ehm, verdier, teologi og prosesser vi ønsker å stå i som en forsamlingsfamilie. Eh, og gå i en felles bevegelse, felles retning, eh, mot noen mål. Så det skal jeg prøve å ta dere inn i nå. Jeg har lyst til å si at eh, Vigra er ikke Sula, og Sula er ikke Sotra. Og Vestlandet er noe helt annet enn Østlandet. Og jeg kan love deg at norsk kristendom er noe helt annet enn dansk kristendom, selv om ikke det er mange meterne i forskjell geografisk. Så hvert sted og hver forsamlingsfamilie eller kristent fellesskap hvor du enn er på kloden, må kikke rundt seg. Hvor er vi? Det sosiologiske bildet. Tenke misjonsstrategisk med Jesus Kristus som sentrum og drive det vi gjør og passer på at vi har en teologi i dette som vi kan stå for helt. Så hvert sted må jobbe med sitt uttrykk. Dette er ikke en fasit, men det er én modell og én måte å tenke på eh, som eh, ja, for oss eh, setter ord eller bilde på hvordan ulike virksomheter, ulike ting vi gjør, ehm, av virkegreiner, barndomsarbeid og forskjellig, hvordan alt kan kobles i hoper og synliggjøre at det henger i hoper. Det er ikke små satellitter her og der. Eh, men vi står sammen om det. Jeg har lyst til at vi ber også for denne delen av seminaret. Før vi gjør det, så har jeg lyst til å si litt ehm, eh, Jeg har et engasjement i Tremorkirka nå. Og eh, akkurat nå så er det en av våre ungdommer som, som ligger for døden. Han heter Vegard Løkhammer og var på en teamtur med ei gruppe fra Tremorkirka til Romania. Eh, samarbeid med Ungdom i oppdrag. Guttene i, eh, i, teamet skulle være med på en leir en av de første dagene de var der nede. Så var de ute på et jorde og spilte fotball. Og Vegard han sprang etter ballen, og ut på dette jordet så kommer det en bil eh, og kjører han ned. Så han har vært i koma siden, eh, på Haukeland nå. Og vi har eh, hatt døgnkort kontinuerlig forbønn for han og opplevd underfulle ting. Eh, Bl.a. at de har en skala fra 0 til 15 i, i, hvordan de vurderer aktivitet og nivå i hjernen hans. 15, eh, da er det oppegående og bra, og han var helt ned på 3, ganske ødelagt. Så steig det plutselig til 6, og han responderte òg på, på ulike medisinbehandlinger og slikt. Og skulle faktisk få bli flytta over på et opptreningssenter. De hadde vært inne og prata med han og, og vurdert han som så positivt at de ville ha han over der, og ikke bare ut på en gamlehjem for å vente. Så fikk vi eh, helt kontramelding i forgårs at de i går ville avslutte behandlinga. Eh, og Vegard eh, var veldig dårlig rett før jeg satte meg på flyet. Og jeg har ikke fått nye meldinger, så eh, jeg veit ikke hvordan det er med han nå. Jeg har lyst til at vi tar det med inn, for det vi skal inn i nå, er en del av det vi skal snakke sammen om som menighet neste helg. Eh, og, og gå inn i samme prosessen som jeg nå inviterer dere inn i. Prøve å tenke fellesskap og lagfølelse eh, på det stedet vi bor sånn at flere kan bli frelst. Vegard har det godt med Gud, så for han så blir dette enten godt eller godt. Eh, for oss så blir det enten godt, vi får han hjem igjen, helbreda, eller så blir det godt vondt at han eh, drar fra oss nå. Eh, men vi ber sammen. far, jeg har lyst til å takke deg for ditt nærvær. Jeg har lyst til å takke deg for din omsorg for oss. Og ber deg, her for denne delen av seminaret, at du kan forvise oss noen ideer noen tanker om hvordan vi kan jobbe mer sammen, eh, og ikke med avstand til hverandre. Jeg ber deg her at du får oss i bevegelse som ditt folk over hele landet, Herre, og utover. At vi kan få løfta blikket og se de som ennå trenger å møte deg. Og at ikke vi gjør forsamling og fellesskapene våre til ei greie som handler om oss og vår egen bekvemthet, Herre. Jeg ber deg at du får løfta blikket vårt til de som ennå trenger å møte deg. Jeg har lyst til å be deg for Vegard. Be deg for familien, Herre. Be deg for vennene. Og Herre, kom. Kom med legedom. Kom og herliggjør ditt navn. Og Herre, hvis du tar Vegard hjem, så vet jeg at du tar godt imot han, men jeg ber deg at du hjelper oss da, som er igjen. Særlig familien, Herre, og de som har gått med han i ungdomsarbeid og annet i Tremorkirka, Herre. Beskytt tanken vår, beskytt hjertet vårt, og bevar trua vår gjennom alt som skjer. Amen. Um, her er det et bilde av masse forskjellige folk. Jeg vet ikke om du ser det, eller om du ser bildet av Jesus. Og begge deler er rett. Det er et bilde av masse folk som sammen, fordi de er plassert i bestemt forhold til hverandre, tegner et bilde av Jesus som vi kan se. Um, sentrum og sentrifuge. Uh, de gamle, ikke, altså de som har gått før oss, de har ordparet kjerne og stjerne. Det er noen ting som er kjerne i det vi driver på med og stjerne som viser retning. Eh, så dette er en måte å prøve å si det litt annerledes. Det er noe som er sentrum, og noe som er sentrifuge, altså det som driver oss ut. Og Det skal få lov til å være Jesus Kristus og ingenting annet. Eh, vi kom tilbake til Frekkhaug og bedehuset på Frekkhaug, der jeg vokste opp, i 2005. Da hadde de nettopp gjennomlevd et brudd eh, der de har det vært en trekløver kirka og noe vi kaller for lovsangsgruppene rundt Oase og eh, bedehuset hjemme, som hadde prøvd å få etablert et alternativt gudstjenestefellesskap i bedehuset hjemme. Eh, det arbeidet resulterte i at kirka trakk sine folk, og bedehuset sa nei til det, og da gikk en del ut eh, av bedehus og kirka og starta Nordkirka eh, på Frekkhaug. De driver veldig godt. Ehm, og er veldig dyktig på mye. Men når vi kom tilbake, så var det et, et brudd i forkant. Og en fartstid der bedehus og kirke hadde prøvd å samarbeide om en del ting. Og når vi kom hjem igjen, så flagga vi ganske høyt med en gang første årsmøte at vi ønsker å ha bedehuset som vår åndelige heim og base for misjon. Og det er ikke i konfrontasjon til kirka. Eh, vi ønsker ikke å bygge noe i kontrast til noen. Det er en veldig dårlig utgangspunkt. Hvis du bygger noe her fordi dere er misfornøyd med noe der borte, så er det et veldig dårlig utgangspunkt. La det være et positivt prinsipp, positivt driv, som gjør at en gjør noe som helst forandring. Og det er bare Kristus som er sentrum i det, og sentrifuge. Ellers kan du ikke la det være. Det er den eneste legitime grunnen til forandring. Kristus. At flere skal bli frelst. Men vi flagger det, og eh, starta opp et søndagsskolearbeid og et familiearbeid. Og eh, etter hvert så skjønte folk at her er konturene også av et forsamlingsarbeid. Og en del likte ikke det. Og det var noen år der det var ganske såre, eh, stikkende meldinger som kom. Og vi begynte å, å repetere en setning eh, hvert årsmøte og hver anledning. La oss sette hverandre fri til å brenne for det vi brenner for at vi som familie ønsker å bruke vår hovedtid i bedehuset og ha det som vår åndelige heim og base for misjon, betyr jo ikke at ikke vi ikke liker de andre arbeidslagene. At jeg tar en flaske cola, betyr ikke at jeg ikke liker Solo. Men nå er det cola jeg strekker meg etter. Så vi malte det inn. La oss sette hverandre fri til å brenne for det vi brenner for. Um, etter en stund så kom det plutselig et væromslag. Og vi hørte andre begynte å snakke slik. Det ble satt ned ei, ei gruppe som skulle jobbe med en forsamlingsplan. Og vi brukte da en del av det vi hadde i Frasula, og tegna ut en forsamlingsplan for Frekkøy bedehus. Og vi har gått nå fra forening til forsamling. Vi har en egen forsamlingsleder, Arnfinn Norheim, tidligere rektor på Bildøy, i 20 %-stilling. Han har flytta hjem igjen til Frekkhaug. Og så er han 50 på bibelskolen, og så kjører han litt buss. Så han er vår første forsamlingsleder. Vi har dåp på bedehuset, vi har nattverd som vi alltid har hatt, og, og vi har bedehuskaffe. Ja. Veldig bra. Um, og den overfarten der, så har vi flytta litt om på tide. Uh, vi har gått litt i, i, um, i løp i et samarbeid med kirka, der de har hatt gudstjeneste én søndag i måneden hos oss, og vi to andre. Og den siste har vi vanlig kveldsmøte evangelisk, inviterer inn forskjellige organisasjoner. Vanlig bedehusmøte på kvelden. Eh, noe som vi sa ganske tydelig når vi flytta ned med fire gutter, var at å sette halv åtte som tidspunktet for hovedmøte for forsamlingsfamilien, det er en klar melding til oss om at en forventer ikke hele familien til stede. Eh, så vet jeg at noen har tatt med ungene sine, og de har sovet godt på første benk. Fint. Eh, men for oss så vil ikke det funke. Så vi var veldig tydelige på det. Så flytta vi det til klokka fem. Og Da grynta de som likte å gå i kirka, som skulle rekke middagen og kaffen og kaffekvilen før de skulle ut igjen. Det ble for travelt for dem. Så de ville gjerne flytte den opp igjen til klokka seks. Og Da skar lederskapet gjennom, og så kjørte vi det ned til klokka 11 søndags formiddag. To søndager. Og Da blir de stressa som har lyst til å gå begge plasser. Og Da sier vi gjør et valg. Men vi ønsker å satse på bedehuset som åndelig hjem og base for misjon. Nå er det ingen som stresses. De som sa da må vi velge vekk bedehuset, de gjorde det for en fase, og flere av de begynte å komme tilbake. På besøk, og de er hjertelig velkommen. Eh, nå går vi i tospann med Nordkirka. Eh, kirka har valgt å trekke seg ut av egne misjonsstrategiske grunner og sagt opp leieavtalen med oss. Og, og nå har vi gudstjeneste to søndager på Frekke, og så har Nordkirka de to andre sånn at vi, vi, kan begynne å jobbe sammen igjen. Og det er veldig gøy. Og det er ikke lett for bestemor når hun hører til i Frekkøy bedehus og har barnebarna i Nordkirka. Hvor skal hun gå? Så nå kan vi følge hverandre. Og Arnfrid fortalte meg nå før helga at nå er det betydelig bedehusfolk på Nordkirka sine samlinger, og motsatt. Så disse hører på mange måter sammen. Men det er det jeg skulle si. Vi har gått fra kveldsmøtet 1930, fem til 15 stykker på et godt møte, til mellom 40 og 80 fast på søndags formiddag. En flergenerasjonsforsamling fra null til over 80 år. Det er helt nydelig. Vi er sammen som familie. Så det er vår reise, seks år på Frekkhaug. Og dette er en del av det som har vært drivet i det. I 2. Korinterbrevet kapittel 5 og vers 15 så står det om Jesus at han døde for alle. Og så står det hvorfor han gjorde det. For at, fordi de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og oppsto for dem. Så i det øyeblikket han frelser oss, så involverer han oss i at flere skal bli frelst. Så det er ikke et spørsmål om du er innafor sona der. Har du Jesus som frelser, så er du en av de som Jesus ønsker å involvere i at flere skal få møte ham. Derfor har vi forsamlingsfamilie. Bare derfor. Ikke for at vi skal ha noe å gjøre på gjennom ukene. Absolutt ikke for at vi skal ha et trygt sted. Vi er lys i mørket. Det er i verden vi skal herliggjøre Hans navn. Men vi trenger en base for den virksomheten. Vi skal se litt på det etter hvert. I vers 16 så sier Paulus noe som jeg syns er veldig spennende. For han tegner et før og et etter. Han sier så kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet. Har vi òg kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham nå ikke lenger slik. Hva er det Paulus mener? Før Paulus møtte Jesus til frelse, så så han på seg sjøl og andre gjennom kjødelige briller. Han brukte menneskelige målestokker på seg sjøl, sin rolle, de kristne og Kristus. Og det gjorde at han gikk til angrep på de kristne. Han vurderte det kjødelig menneskelig ut ifra sin erfaring, sin kunnskap, og så gikk han etter de og tok de. Og det står om han at hvis det var snakk om dødsstraff, så stemte han for. Han satte seg ikke inn i saken. Var det snakk om dødsstraff for en kristen, da ga han min stemme. Raste mot de kristne. Han sier han har revet mødre og fedre med makt ut ifra heimene. Gar garantert står barn igjen og grått når Paulus har dratt med seg mor og far. Men det var før, når han vurderte seg sjøl og andre med kjødelige briller. Men nå har han møtt Kristus, så nå har han Golgata-briller på nesetippen. Og det gjør at han ser seg sjøl, sin rolle og andre gjennom det Jesus har gjort for dem. Nå kjenner vi ikke noen etter kjødet, men vi ser alle gjennom det Jesus har gjort. Han døde for alle, den verste og den beste. Den hardeste knallerten på Vigra og den som ser ut som de er sprekkferdige og klare til å bli frelst, bare du knipser. Alle. Og Det gjør at han ser seg sjøl på denne måten. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Sånn Fortida di kan ikke brukes mot deg. Fortida di kan ikke hindre deg fra å involvere deg. Og Det kan være litt viktig å være klar over. I hvert fall hvis du vokste opp her. Det er ikke lett å være misjonær i egen bygd. Fordi dere kjenner hverandre så godt. En veit det gikk på lørdagskvelden og festen og, og, og, flaska kom fram, og du sa ikke nei. Så skal du komme opp nå og begynne å lede dem. Dere kjenner hverandre så godt at fortida kan holde dere ifra og hive dere inn. Og Da er det bare én ting å gjøre. Å si jepp, det er riktig. Flaska kom opp, jeg sa ikke nei. Det var feil. Om noen er i Kristus, er han en nyskapning. Det gamle er forbi. Alt er blitt nytt. Ikke la fortida hindre dere fra å være tydelig på hva Jesus inviterer til i dag og i dager som kommer. Alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste. Jeg syns det er helt sprøtt. Men kjære vene Gud, her har du klart å forlike verden med deg sjøl ved din sønns blod. Og Når du har etablert frelsesverket helt alene, så gir du altså forlikelsens eneste til kjøtt og blod. Famlende, feilende, småforvirra kristne. Utrolig dristig. Han gjør det. Og han maler det ut videre. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss. Ingen andre. Ned i oss ordet om forlikelsen, så er vi da. Det er nesten som han gjør det med et sukk. Ingen vei utenom. Han gjør jo ikke med et sukk, da, men OK, så er vi da. Uansett fortid. Uansett hvordan vi har vurdert oss sjøl og andre med menneskelige målestokker. I Kristus så er det sånn. Så er vi da sendebud i Kristi sted. Som om Gud selv formaner ved oss og vi ber i Kristi sted, altså som om Jesus sjøl står her. La dere forlike med Gud. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Det er det vi skal melde ut. En varm innbydelse til å komme inn igjen i fars forsamlingsfamilie. I begynnelsen var fellesskap. Vi ser det i Fader, Sønn og Hellig Ånd. Én Gud og en treenig Gud. I begynnelsen var fellesskap, i begynnelsen var relasjon. Og vi er skapt til relasjon. Vi er skapt til å være i lag. Det står om Adam, det var ikke godt for han å være alene. Det hjalp ikke med alle de hyggelige dyrene eller plantene eller blomstene eller hva det var. Det hjalp ikke. Han var skapt, designet til å være i lag med andre eh, mennesker. Og vi er skapt til å være i lag med Gud. Å være en kristen utenfor en forsamlingsfamilie er som et organ uten en kropp, en sau uten en jord, en tuba uten et orkester. Det er grenser for hvor gøy det er å høre de øve, men setter du de i et orkester, så gir det en fylde og en dybde til mesterverkene. Um, eller et barn uten en familie. Jeg er gift med ei som er adoptert fra Korea. Hun og tvillingsøstre. De fant de ut på gata ut forbi et barnehjem. Takker meg til at de satt de der. Eh, hvis vi finner et barn ute på gata, så river de oss Det er jo ikke det er ikke det, er skapt til. Det er ikke normalt. Det er skapt til å være i en familie. Sånn er det òg i det åndelige. ikke skapt til å ligge igjen på gata. Vi er skapt til å være i Guds forsamlingsfamilie. Og ikke bli stressa av at jeg jevnt kaller det en forsamlingsfamilie. Du kan like godt bruke et kristent fellesskap hvis ikke du har bestemt deg for om du vil bruke ordet forening eller forsamling eller menighet eller husfellesskap. Det er revnende likegyldig. Clouet er at vi er skapt til å være i lag med Faderen. Og finne en måte å gi det uttrykk på der vi bor. Tjeneste og betydning. Du ble plassert på jorda for at du skulle bidra. Um, I Efesene 2 vers 10 så står det at vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i deg. Og Det betyr at vår rolle er å tydeliggjøre det Jesus allerede har gjort. Vi kunne ha brukt 1. Eh, Peter 2 fra vers 21 og litt utover der. Det er helt tydelig at Peter kjenner Jesaja 53. Han siterer fra Jesaja 53. Og Så sier han i innledninga til det at til dette blei vi også frelst, og at Kristus ga et ga oss et forbilde for at vi skulle følge i hans fotespor. Fotspor. Det er for så vidt en god oversettelse. For når du følger i noens fotspor, så er det altså en som har gått før deg. Og når du går i de fotsporene, så er det ikke du som gjør veivalget, valgveien, veivalget. Men det som skjer når du går der, det er at du tydeliggjør de sporene som er satt, sånn at han knallerten som kommer etter deg, han ser det tydeligere faktisk enn det du gjorde. Her er veien. Det som òg kan ligge i den greske teksten, det er ikke fotspor, men det er en helt grei oversettelse, altså. Men det er en arkitekttegning. Og du får ikke lov til å legge på noen rom. Du får ikke lov til å flytte noen vinduer eller noen dører. Men de rollene er å fargelegge tegningen. Tydeliggjøre de ulike rommene som allerede er laga der. Og Den tredje måten å, å, å, tolke den teksten på, det handler om når, når, du skulle lære å skrive. Jeg vet ikke hvordan de gjør det på Sunnmøre, men på Frekkhaug så gjorde de det slik på Sagstad skole. Vi hadde Alababa-boka med Eli og, og, Ola og Eli og apen Sam. Sam lo, Eli lo, Ola lo. Veldig bra. Så skulle vi lære en dag å skrive, og frøken Sølvi sa i dag skal dere lære å skrive. Og den unge herr Roald sa yes! Jeg venta i sju år. Nå slipper de jo til når de er seks. Det er jo så rivende urettferdig. Endelig! Så hadde vi ei bok der det var stipla linje. Hadde dere det her på Vigrag? Ja. Så sier frøken Sølvi ta rødblåblyanten. Har de det òg her? Veldig bra. Følg de stipla linjene. Og så prøvde jeg jo det, og bomma jo litt, men Jobba en stund, og så sier frøken Sølvi 'Nei, men se, du har skrevet en A.' 'Nei, hvor?' 'Der.' 'Ja! Yes!' Du har ikke gjort noe annet enn å følge det som allerede var forutlagt ferdig for deg. Og tydeliggjøre det. Det er vårt kall. Se godt på Jesus, og si hva du ser. Gjør ikke det mer komplisert enn det. Det er vanskelig nok. Vi ble plassert på jorda for at vi skulle bidra. Da spør jeg meg sjøl og deg hva er det som hindrer deg i å by deg fram til tjeneste for Gud? Vi har nevnt fortida di, at den er så til de grader kjent for de andre. Det kan bli litt vanskelig. Jeg syns sjøl det har vært fryktelig vanskelig å bo hjemme. Syns ikke det har vært kjekt. Ikke i det hele tatt. Ehm, så det der veit jeg kan være krevende. Men det kan òg være noen unnskyldning her, da Ehm, og før vi nærmer oss svelene, la oss kikke litt på den gjengen der. Alle i denne lista er kjente folk fra Bibelen. Mer eller mindre. Alle på denne lista var viktige i ulike veikryss av frelseshistorien. De var trendsettere, de var viktige i måten de ble involvert i Guds arbeid. Alle hadde noe de kunne skjule seg bak. En unnskyldning de kunne legge i bordet og si 'nei, vet du hva, jeg kan ikke bidra'. Abraham var gammel. Jakob var usikker, holdt seg helst ved teltene og mora. Lea var lite å se på. Det står at hun hadde matte øyne i forhold til Rakel, som var så vakker. Eh, Josef ble mishandla. Moses hadde vondt for å tale. Mulig at han stammer. Gideon var fattig, det vet vi av yrket hans. Samson var svinebundet. Eh, Rahab var prostituert, men blir helt sentral i det Israel skal innta den første byen i Kanaan, og Jeriko. Eh, David Vi kjenner til eh, Batseba og Urias. Men her er det en mann med store familieproblem. Ved en anledning så går han gråtende over bekken Kedron fordi Absalons sønnen hans er ute etter å drepe ham. Men da er vi hakket over krangelen om hvem som skal ta ut av oppvaskmaskina. Den kan svi nok. Han går gråtende over Kedron fordi Absalon er ute etter han for å drepe han. Da er det kanskje en og annen som ville lurt på ok, Gud, jeg pakker ut og takker av. Lykke til med frelsesverket. Dette blir jeg ikke med på. Det koster for mye. Han kunne gitt seg der. Elia ved eh, en anledning står han på Karmel ved 850 avgudsprofeter. Utfordrer de frimodig. Byr Gud sender ild fra himmelen, og han gjør det. Et gjennomdynka, vått alter, og han fyrer det opp. Kort tid etterpå så er han helt datt sammen som ei sviske. Av trusselen fra ei kvinne som han ikke engang ser. Hun var riktignok dronning, men han så henne ikke. Det gikk bare rykter om at dronning Jesabel ville ta henne. Han klapper helt sammen. Og Til slutt så ender han bortgjemt og ber Gud om å ta livet hans. Han er sannsynligvis inne i en tung depresjon og er suicidal. Jeremia var nedtrykt, og jeg syns han har god grunn til det. Han forkynner Guds ord eh, til folket sitt. og Gud har sagt på forhånd at de ikke kommer til å ta imot, og så sender de han ned i en brønn. Riktignok uten vann, men det er ikke så veldig kjekt å stå med gjørme opp under lårene. Og av og til så hiver de ned litt mat til han. Han blir kalt for en, en landsviker av så det er folk som bare elsker og ønsker at de skal få høre Guds ord. Sitter han i brønnen, gjørme oppover beina. Rimelig nedtrykt. Jonah var gjenstridig, Naomi var enke. Ehm, det betyr at hele hennes velferdssystem er borte. Barnløs og enke, da er du uten velferdssystem. Døperen Johannes var rimelig spesiell, men når du går rundt med kappa og kamelhorn og spiser grasshopper og vill honning, ute i det Ikke helt A4. Ehm, Peter impulsiv og hissig, Martha lett for å bli bekymra. Den samaritanske kvinnen hadde hatt fem menn, den hun hadde nå, var ikke hennes. Sakkeus upopulær. Ehm, han var overtoller, og det betyr at han skal ta inn skatt som romerne skal ha. Men som de andre tollerne så får han også lov til å ta inn skatt til sin egen inntekt, og han får lov til å sette lønnsnivået sjøl. Og jeg tror ikke han var smålåten Eh, så han har nok tynt folkene i byen ganske kraftig. Rimelig upopulær. Thomas tvilte, Paulus hadde dårlig helse, Timoteus var engstelig ehm, og hadde også dårlig helse. Trendsettere hele gjengen. Når skulle vi ha svele? Var det kvart på? Hvis du sier ja nå, så er det lur. Sa jeg det? <laughs> Orker vi to bilder til? For da er vi kommet helt fram til tegningene. Bare for å sette det dere skal nå bli tatt inn i. For nå er det to enkle bilder som egentlig sier hvordan vi tenker. Eh, vi har mange bedehus. Og noen de eh, eh, Jeg har i hvert fall vokst opp med en sånn tenkning også uttalt at de ønsker å ha Det er viktig at det er lys på bedehusene. At folk ser at det er aktivitet. Og det er trist hvis møtet frekvensen går ned, slik at det ikke er lys så ofte på bedehuset. Det er et veldig nederlag for noen plasser at møtefrekvensen går ned. En skal ha veldig respekt for et rom som dette. Noen har reist dette huset. Mennesker har fått hørt sant om Gud i dette rommet. Når jeg er rundt på bedehus og andre plasser, så går jeg alltid fram til talerstolen, og så tar jeg på den. Det er ikke noe sånn magisk greie, men det er veldig mange rare talerstoler rundt forbi. Og noen av dem har merket etter år med forkynnelse av sannheten. Jeg syns det er veldig spesielt. Jeg har veldig respekt for det. Ehm, men dette er bare et hus. Det er ikke Gud. Vi må klare å skille det. Takker for det som har vært flott, men det er et hus. Jeg ønsker for all del å se lys på bedehusene. Men det, vokser noe i meg, og det kan være det kun meg. Jeg har en drøm om å få se hus som ber. Vanlige familier til å få spredd utover i en bevegelse fra hus til hus, der de ber, og der de tar ansvar i sitt helt nære lokalmiljø. Dette huset står i et større lokalmiljø, men ditt hus står en plass på Vigra. Der er det et nært lokalmiljø de kunne få et hus i nabolaget der de ber. Eh, og at din heim, og ikke bare forsamlingsfamilien sin plass, blir for deg en borg og en base for misjon. Eh, vi skal ta dere gjennom en dag i familien Kvam. Familien Kvam er min første og nærmeste forsamlingsfamilie. Der er jeg og Martha eh, i eh, i lederskapet på et vis, og jeg er far. Martha er mor. Frukosten er særlig viktig for oss. Da samles vi, eh, og nå får dere et tips som redder ekteskapet deres, karer. Dekk bordet kvelden før. Dekk bordet kvelden før. For det gjør at når jeg våkner opp, så er jeg ikke veldig god på å vekke andre på en var og fin måte. Men agurken bryr seg ikke om du er sur. Den kan du ta ned på bordet. Så tar du brunosten ned på bordet. Så sender vi mor inn som en mild vind og vekker opp guttene. Fire i tallet. Får det gjennom påkledning og, og bade og hvor de skal være, og 14-åring med kilo voks i håret ut på et ferdigdekka frokostbord. Det er forsamlingsfamilien samla. Vi har en felles identitet. Vi veit hva vi heter til etternavn. Ehm, vi hører til. Og vi har ulike plikter i huset. 14-åringen har sine oppgaver. 11-åringen eh, sine, og 9-åringen sine. Og 6-åringen slipper rimelig billig unna ennå. Men noe får han. Nå har han begynt å ta ansvar for sekken sin og matboksen. Det er plikter, men samtidig er det privilegiumsplikter. For det gir oss en felles identitet. Vi fungerer og vi jobber sammen som familie for å få en god hverdag i lag. Så da tar alle sitt privilegiumsplikte Familien kvam. Alle i familien, når vi kommer hjem til middag eller kaffe eller hva det er, vi har behov for å bli sett. Jeg har behov for å si litt av min dag. Martha har behov for å si litt av sin dag. Jonas, Mathias, Jakob og Thomas har òg det. Og Det er viktig at vi da samles igjen, så det er ikke bare jeg som skal fortelle. Men jeg skal òg få lov til å fortelle. Og alt skal ikke bare være på Thomas sine premisser på seks år, men han skal òg få lov til å fortelle og vitne og gi uttrykk for sin dag. Med sitt språk og på sitt nivå. Og det er jo Av og til vi gjerne skulle ønske å få hørt litt mer, men da er han ferdig og klar for å leke. Da må vi altså respektere det. Han er ikke der eh, for vår del, men vi er der for hans del og hører han ut så mye som han vil si, så lenge som han vil dele. Så går han videre i leiken. Alle har behov for å bli hørt og sett, selv om vi uttrykker behovene på ulik måte. I vår heim så tåler vi hverandres uttrykk. Og Det gjør at eh, når vi drar på ferie, så eh, har jeg fått guttene med meg på Bon Jovi. Så det synger etter. Veldig bra. Og så er det Impuls. Det liker de veldig godt. Sanger derifra. Og så er det Lisa Børud eh, og ei anna jeg ikke skal nevne navnet på, for jeg liker ikke henne så veldig godt. Eh, så jeg kan styre meg. En CD igjennom er greit, men da er det nok. Eh, da må vi høre noe annet. Vi tåler hverandres uttrykk ganske raust. Det er rart, syns jeg, at det er så vanskelig for oss å tåle hverandres uttrykk i forsamlingsfamilien. For en familie er vi. Når vi har vært ved frokostbordet, så blir vi spredt. Og hør nå, for dette sier jeg ikke bare fordi det høres eh, sukkersøtt ut. Thomas på seks år er like mye lys i mørket som Roald på 38 på bibelskue. Vi har sendt han til barnehage i mange år og ut i leiken med kameratene sine, og det er et Guds barn, lys i mørket, som da driver teltmakertjeneste på sitt vis, på sitt nivå. Jakob, Mathias og Jonas og Martha. Jeg er ikke mer lys enn deg, men jeg har en annen plattform, en annen lysestake enn deg. Så er familien spredt. Eh, jeg har en sånn kristent navn over en del av det jeg gjør, men det er ikke mer kristent enn det de gjør i barnehage, skole eller i offentlig skole. Vi er lys spredt ut i mørket. Og Da er det et viktig greie at vi kan være oss sjøl også da. At det uttrykket vi har i heimen, eh, den tilliten til Jesus vi har i heimen At vi våger å gi uttrykk for det også når vi er ute. At det er integritet. Det er de samme ute som vi er hjemme. Ehm, og det gjelder begge veier. Særlig for meg. At det jeg så eplekjekt sier om Jesus her, at jeg våger å si det til guttene når jeg er hjemme. Det er en del som er veldig tydelig på Jesu vegne når de er på en talerstol. Og taust resten av døgnet. La det være integritet. Og Hvis ikke du, du, klarer å si så mye hjemme, så vil jeg ha roa meg litt på talerstolen en stund. Det, det, vil være ubalanse mer eller mindre hele livet, men kanskje du skal jobbe litt mer på heimebane da, og ikke så veldig frisk på talerstolene. Vurder det i hvert fall. Jeg tenker at vi har teltmakertjeneste hele gjengen. Ikke bare jeg. Vi er hverdagsmisjonærer. Det er sånn vi ønsker å leve. Vi trenger en base. Der vi kommer jevnlig inn og blir inspirert. Akkurat sånn som vi trenger frokostbord hjemme i familien Kvam. Vi gjør det. Men jeg har ikke lyst å, å leve med min familie bare ved frokostbordet. Jeg vil jo leve med dem. Og vi er Kvam 24 timer i døgnet og 7 dager i veka. Catcher dere bildet? Vi er ikke bare søndagssalige. Vi er lys 24 timer, 7 dager i veka. Spørsmålet er om vi går rundt med ei bøtte over hodet, eller om vi bruker den lysestaken vi har fått i den fasen av livet vi er nå. Er du student, så er det din primære tjeneste for Gud. Du skal gjøre det skikkelig. Når du begynt inn i en ny jobb, så er det din primære tjeneste for Gud. Du skal gjøre det skikkelig. Vær til stede i den fasen av livet du er i. Det er din lysestake akkurat nå. Familiens brett vil forhåpentligvis Skape en god lengsel etter å samles. Det ville vært trist ved frokostbordet hvis alle de fire guttene og kona med bare trippa etter å komme seg av gårde og ut og vekk, og så traurig sitte ved bordet med meg. Og at de brukte lengst mulig tid der ute og kom hjem akkurat før vi skal legge oss og bare runda hjørnet inn i senga. God natt. Når vi har vært spredt ei stund, så er det i hvert fall sånn at da lengter jeg hjem. Den beste veien er alltid hjemme igjen. Det er kjekt å ta ut. Jeg syns det er kjekt å undervise, men det er kjekt å komme hjem. Fortelle og vitne og dele. Ehm, sånn ønsker jeg også å ha det i forhold til min forsamlingsfamilie. At det er ikke et sted som jeg, må gå så ikke stolen min er tom. Så jeg ønsker å ha høyere ambisjoner. Det, jeg tar det gode uttrykket i det. Være trufast. Kjempebra. Men jeg ønsker å være en del av en forsamlingsfamilie som jeg gjerne vil se. Og da trenger jeg å bidra inn i den på en måte som gjør at andre gjerne vil være der. Før vi begynner å tegne, skal vi få svele. Veldig bra. Ja.